بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد بحث ایمان چیزی که از عقیده خلافه بود و همچنین خلافه بحث استثناء آخری مبحثی که ما داشتیم لیکن الان موضوعی ما مطرح کرد، آلبانی آیا زهر و آیا موافق با مرجعه نبوده خصوصا در مسائل ایمان ما میدونیم که آلبانی جز اولی کسانی بود تحقیق کردن متن تحاویه و همچنین شرح ابن عبدالعزیز العزیز بر تحاویه و جز کسانی که خلاف را بین مرجعی فقها و بین اهل سنت خلاف حقیقی و جوهری میدونن در خلاف خود ابن عبدالعزیز که و همچنین ابن تیمیه اختلاف خلاف رو ترجیح به علامه آلبانی بر اینکه نوع اختلاف کرد ما قبل از اینکه یک عالمی را برش کرد اهل سنت هست یعنی تذکیه علما با اتفاق کنید علما موقعشون چی بوده و عالم شناختن خیلی بوده عالم کسی که مردم اتفاق داشته باشه در علم در علم داشته که حالا هر شخص ممکن این عالم فلانه مثلا بعضی فکر میکنن که مثلا ماها طلبه ای که تازه پا رو در وجه علم و در علم گذاشتیم مثلا به ما میگن عالم و فلان فکر میکنن که عالم هم اینجوری کشک کنم یک شخصی به یک شبانه روزی ده سالی بیست سالی عمرش سفر کرد به درجه عالمی میرسه نخیر عالم عمر میخواد تذکیه میخواد اطراف علما میخواد و رسوخ و تعلیف و وعظ و ارشاد و چیزهایی که از علمش بود بشه و مردم اثبات رسیده باشه که این واقعا علم و اجتهاد داشته که و شناخته شده بوده از لحاظ علمی و از لحاظ معنوی خب حالا برمیگردیم به اصل آلبانی و تذکیه علما آلبانی و تذکیه علما اولین چیزی که من درباره آلبانی نقل میکنم از علامه ابن عثیمین محمد بن محمد الصالح صالح العثيمين یا ابن ابن العثيمين معروفا به ابن هيك هذا از العرب صاحب كتاب الشرح الممتع و الجلال في خامسة المرام هذا از مهمترین كتاب الشرح الممتع بهترین کتاب هایی که دلالت بر فقه این علامه بزرگ محمد صالح بن عثیمین في شهادت تمامی علما در عربستان الشهادة شهادت تمامی علما و تمامی دعا در اسلام رأس يكاد رؤساء بعد بعد ابن باز العثيمين فقيه عسل فقيه عسل علم ابن عثيمين رحمه الله واحسن فتحة الناس شنين ذا نفسه ذا نفس قولش سؤال مش ذا بري أو آلبانی أو آلبانی مرجی هست چنین میگه اقول كما قال الاول اقل علي لا ابا لابيكم من اللوم او سد المكان الذي سد ای کسی ببین با یک لفظ لا اول ابیکم یعنی یک با لفظ سرزنش شروع میکنه اصل یعنی جرح نکنید این همه این همه در امت نیستید بدی کسی نگید خصوصا از سرزنش علما علمایی که اون ثغرات اون جاهایی که نقص و کوتاهی بوده در امت اون اون کوتاهی ها و اون ها رو جبران کردن بستنش یا اگر نمیتونید حداقل جای اونها رو پر بکنید جایی که اونها خالی داشته، پر بکنید آیا میتونید آلبانی این همه کتاب رو تحلیل میکنید تحقیق میکنید شما چیکار کردید که درباره آلبانی صحبت این حرف میخواد بزنه علامه ابن عثیمین الالبانی لفظ کلامش الالبانی رحمه الله عالم عالم محدث عالم محدث خود علامه ابن این بکنش نمیگه محدث کسی جرأت نمیکنه که من محدثم محدث بودن خیلی شرط شروع سنگین داره خیلی شرط شروع سنگین داره که انسان به درجه تحقیق برده که اجازه داشته باشه حدیثی رو رد یا بالاخره مباحث جرح و تعدیل و علم رایسان و علم مصطلح و اینا رو بالاخره خونده باشه اتقان کرده باشه به حد اتقان رسیده باشه که بدونه نظر و استدلال داشته باشه درباره اسناد و متن عالم و محدث فقیه عالم محدث فقیه و ان كان محدثا اقوى منه فقیها بله از لحاظ حدیثی قوی تر از چون کارش بررسی اسناد کار بعضی ها متاسفانه که مریضن خدا قلب رو از مریضی ها پاک کنه بعضی ها که مریضن در نگاه سالباری تقیید کرد سبحان الله آیا و بعد نسبتا میدن به علاوه ابن عثیم گفته بله گفته از لحاظ حدیثی خبیتره آیا شخصی آقادانه و مسلمانه میتونه بگه از این جمله اینچنین چنین استنباط میشه که آلبانی فقیه نبوده از این این چنین جمله چنین استفاد میشه از لحاظ حدیثی قویتر از لحاظ فقهی یعنی فقیه نیست یا اینکه در جایی حالتش بیشتر بوده قویتره و جا هم اون قسمتی که مثل اون کار نکرده از اون میکم کمتر ولی که که استنباطش اصلا فقه نداشته و فقیه نبوده میاد از این جمله استنباط ظلم در حق این عالم ربانی که این عالم این چینی گواه میده میگه دنبال حقش ولا اعلم له كلاما يدل على الارجاء ابدا ولا اعلم له كلام يدل على الارجاء ابدا و هیچ حرفی از ایشان نمیدانم که نسبت داشته باشه به ارجاع هیچ کلامی ابدا مطلقا ای مریضان شما که میگید علامه آلبانی مرجعیه شما دانات ریدیا کردیم شما عقلی اهل سنت رو بهتر یا ابن میگن افتخار میکنن ما شیخ ابن عثیمینه ما پیش ابن عثیمین سر سر چی کنید کسی که احترام به حرف عالمش هم قائل نیست به حرف یک هم نمیفهمه که هیچ بدن میفهمه بدن استخراج بعد دنبالی هست لكن الذين يريدون ان يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مرجئة فهو من باب التلقيب بألقاب السوء سو میگه آنهایی که میخوان مردم را تکبیر بکنن اینها هستند که باره آلبانی میگن مرجعی اینم از باب لقب دادن به بد یک شخص با لقب بد یاد ولا تنابذوا بالالقاب لقب هم دیگر نگید لقب بعد مرجعه که بودن حالا میام من میگم طبق اون چیزهایی که گفتیم مرجعه چه خواصی داشتن و اهل سنت چگونه با آنها مخالفت کردن آیا آلبانی مرجعه هست خواهیم علمی چه خواهیم گفت این اینو عالم ما بدیم ببینیم که این آل علما چگونه همدیگه باشن اونهایی که میخواهن تکفیر بکنن بله میخوان تکفیر میخوان تکفیر بکنن چون مذهبشون بر اینه که تارک سلا کافر حنبلی هن مخالفینشون همه از جمهور ائمه مرجعی کی گفته الله و بالله و والله کدام یک از علما گفته که امام شافعی و امام مالک و امام ابو حنیفه چون تارک الصلاه از باب کسالت تکفیر نکردن که یک بیاد از قیفی ابن قیم هر کی باشه کدوم یک از علما گفتن آیا آلبانی چون تارک الصلاه از باب کسل از باب کسالت از باب تنبلی تکفیر نمیکنه آلبانی مرجیه انسان انصاف داشته باشه الله ادله خواهیم عدله ادله هر دو طریق خواهیم میگه و انا اشهد و انا اشهد للشیخ الالبانی رحمه الله بالاستقامة وسلامة المعتقد معتقد وحسن المقصد ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بكمان شهدت ميدان بر استقامة في منهج أهل السنة بسلامة المعتقد بحسن قصد ونيته لكن هر اشتباه بيكون هر اشتباه میکنه چون هیچ کس بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اینم جزی از سخنرانی علامه ابن عثیمین در مرکز دعوت دعوت و ارشاد حکومت قطر در تاریخ هفت پنج دو هزار میلادی هفت پنج دو هزار میلادی همچنین در جای دیگر چنین میگوید من رمى الشيخ الألباني بالإرجاع فقد أخطأ إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاع کسی که بگه آلبانی مرجیه یا ارجاع رو نفهمیده یا آلبانی الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها إمام في الحديث لا نعلم أحد يباريه في عصرنا شخص اهل سنت مدافع از سنت نبوی کسی نمیدانیم که در این عصر هم مستوا و هم رتبهش باشه هم مستواش هم قدش در علم در علم شرعی کسی رو لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد بله ما این مشاهده کردیم در عربستان وقتی که در ریاض بودیم بغض آلبانی دارن چون آلبانی عرب نبوده آلبانی از عربستان نبوده فقط فکر کردن که هرچی عالم هست در همین عربستان هیچ جای دنیا دیگه عالم دورات علمی می کتاب های مثل آلبانی پخش آلبانی مرجی آلبانی مرجی کی گفته عبدالله سعد ملیباری سلمان العوده سفر الحوالی دانش آموزان کی دانش آموزان محمد خود برادر سید خود هر دو تا همه کتاباشون بخونید تکفیر حکام تکفیر مجتمعات حتی مردم هم تکفیر کرد نه که فقط حکام ها این اگر در دنیا اینا تکفیری نباشن کی لا و احدا يباريه في عقل لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبي حق حق حسد تا جایی که بعد از ایمان سوال میشه که آلبانی در فلان مسئله چی میگفته این که مواظب باشید از افکاری که از بیرون داخل کشور میشه یعنی چی؟ از بزرگان زشت یعنی از بزرگان ببخشید ببخشید علمامون بله حرمت خودشون دارن تا خب وقتی که حرمت علمای دیگر رو حفظ کنن لیکن اگر عالمی در حق عالمی دیگر این چنین اشتباهی بکنه که مواظب باشید از هایی که از بیرون میاد و غمز میکنه به علامه آلبانی یعنی چی چی میخوای بگی آلبانی اهل جز اهل سنت نبوده آلبانی منحرف بوده را چیه شخص میدونه برای چی مذهب حنبلی آلبانی میاد حنبلی ها رو نه در خیلی آلبانی متعصب مذهب خاصی آلبانی جز اهل حدیثه جز اهل سنت حقیقیون اذا قبول الشخصی ذهب یلمزه بشيء اشخاص چنینن وقتی یک شخص خداوند قبولی نوشته آلبانی در تمام دنیا آلبانی نه تلویزیون روزی اومدن ازش سوال بکنن فتوا بگیرن رادیویی بیاد از بکنه هیچ نه سرمایه هم داشت که بیاد کتاباشو پخش بکنه نه کتاباشو پخش کرد نه دولتی پشترش بود اخلاص خداوند اگر اخلاص در بندش ببینه علمشو پخش میکنه بله خداوند میخواد علمشو دینشو اسلامشو حفظ کنه به خاطر همینی که رسول الله میفرما هر قرضی مجددی هست به خاطر همینی که امام ابن نباز عزیز ابن نباز میفرمیان که اگر قرار باشه در قرنی مجدد باشه این مجدد قرنمون آلبانیه دینو تشدید کردن چقدر ما از, از اون تعصبمون از اون عصبیتمون شدیم تا ده سال قبل تا بیس سال قبل قبل از اینکه کتابی از آلبانی اینجا برسه کسی اسم حدیث نمی برد بخا... کسی صحیح بخاری رو مستقلا نمیده حالا بعد از اینکه آلمانی اومد علم رجال رو احیا کرد علم تدوین سنه رو احیا کرد علم جرح و تعدیل علم تخریج علم نمیدونم فلان از این علومی که اصلا خبری ازش نبود بعد از ابن حجر شیخ من رحم شیخ شیخ حفظه الله عبد المحسن عباد مهندس مدینه یکی از بزرگترین علمای عصر امروز سوال شد من با گوش خودم شنیدم در کلاس سوال شد از آلبانی گفت که ای امت اسلام بدانید که ما در علم حدیث نبوی به دو شخص مزیون ابن حجر در قرن نهم و آلبانی در قرن پونزدهم ما مدیونیم این وسیله بودن همانطور که بخاری وسیله بود برای حفظ حدیث صحیح و مسلم و دیگر ائمه بخاری هم در این در این عصر وسیله بود برای نشر احادیث صحیح و ترک علنيت هرشمي بس إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء كفعل المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يلمزون المتصدق المكثر من الصدقة والمتصدق الفقير میان اونهایی که بالاخره صدقه میدن حسبشون چطوری بیشتر صدقه میده میان سمت و سمت کنن تعنه میزنن الرجل رحمه الله مقدس الباني الرجل نعرفه من كتبه وأعرفه مجالسته أحيانا وكتب خوندنش و بانش اصلا مش نسمش سلفي العقيدة سليم المنهج لكن بعض الناس يريد أن يكثر عباد الله لكن بعض الناس يريد أن يكثر عباد الله بعد ما تم يخاطب بعضی اونها که اونها که به سحن بالبانی میزنن اونها مردم تکلیف بکنن بما لم یکفرهم الله به اون چیزی که خدا من براتش تکفیرش نکردن ثم یدعی ان من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئه گفتم چون آلبانی تا را تکفیر نمیکنه مرجئیه كذبا وزورا وبهتانا لذلك لا تسمع لهذا القول من اي انسان صدر از هر کسی این شنیدید قبول نکنید اینم جز مکالمات تلفنی شیخ شماره چهار اصدار مجالس خدا جزائر تاریخ دوازده شیش دوزار دوازده شیش دوزار نمیدونم بعد از این کلام این کلام مسیح بعد از این تذکیه از این عالم بزرگوار چک نکنم دیگه جایی در شک یا شکی باقی کنه که شخصی بیاد دیگه بر حرف و بر تذکیه این عالم ربانی بخواد حرف بزنه و خودش رو داناتر از این عالم مسئله نماز چیست؟ حالا قبل از اینکه به این مسئله پردازیم حالا بحث ادله این آلبانی فکر میکنن قبل از این به بحث نماز پردازیم خلاصه بحث جا و مرجعه و و خواهم ما اقوال مرجعه را در پنج قول خلاصه کردیم قول اول مرجعه ها ایمان تصدیق به قلب و قول به زبان ایمان تصدیق به قلب و قول به زبان درسته قلب و زبان عمل جوارش نقشی نداره ایمان ثابت کم و زیاد نمیشه بخاطر همین که علامه ابن تیمیه علامه ابن تیمیه در فتاواش جلد و صفحه 194 194 چنین میگه یعنی یعنی مرجعه ها إذا لم يدخل أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهل دیگه حالا در بحث تصدیق قلبی میگه که اگر مرجعه اعمال قلوب را قبول نمی داشتن فرقی با جهمیه نمی کردن همون مثل جهمیه بودن کسی که بگه فقط ایمان فقط قول به زبانه تصدیق قلب لازم است وإن دخلوها في الإيمان لازمهم دخول الأعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله میگه که اگر قبول بکنن قلبي قلبی وظیفهشون و باید اعمال جوارح قبول کنن چرا چون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم میفرمایند در جسد مضغه و تکه که اگر راست بشه دیگر اعضا راست میشن و این قول مرار و تکرار در سلسله صحیحه و در صفت صلات النبی صلی الله علیه و و در در دیگر کتاب های آلبانی مشاهده میشه این قول ابن تیمیه و این رد بر مرجعه که اعمال ظاهر اعمال ببخشید اعمال ظاهر درست نمیشه مگر اینکه باطن انسان درست بشه و تا ظاهر درست نمیشه نشه باطن درست نمیشه و باطن درست نشه ظاهرم. نخواهد شد حالا تفصیل این هم بازم خواهم لیکن نقطه فرق البانی رحمه الله ببین وقتی که بحث نماز میشه لا تصون لا تصون او لا يخلفن الله بين قلوب تفاوت درست که یا بین قلبات تفرقه میاندازه من میگه که چون ظاهر خراب شد باطنم خراب میشه خراب میشه لازم همانطور که لازمه طبق این حدیث لازمه صالح بودن قلب درست بودن قلب درست بودن جوارحه درست بودن جوارح هم لازمه درست بودن قلبه برخلاف مرجعه که اعمال ظاهر انسان یعنی هیچ نقشی در تاثیر ایمان نمیدن بهش یعنی ایمان نه کم بیشه نه زیاد اما تصدیق را گفتم هم این مرجعه فقها فرق آلمانی با جهمیه گفتن ایمان فقط شناخت فقط شناخت مطلق شناخت معرفت عرفان که گفتیم کفرشو دعاتشون از انزم خلق سوشل های سوشی و غیره که کفرشون صریحه و کسی هم در کفر شک سو من کلابیه و اشاعره که ما گفتیم که ایمان در نسل ها تصدیق به قلب هرچند که در بعض جاها اسم معرفت و شناخت رو میارن لیکن اینها وقتی که بحث قلبی را میارن اعمال قلوب را بهش قائل هستند و قبولش دارن برخلاف جهمیه کرامیه هم اتباع سعید ابن کرام که ایمان فقط گفتن به زبانه که در نزد اینها منافقین مؤمنن ماتریدیه گفتن که ایمان تشریق به قلب و زبان دلیل و گواهی بر این الله خلاصه پنج حالا ببینیم اهل سنت چه مخالفتی دارند کل مباحثی که الان ما خوندیم در الان در نهمین جلسه کل مباحثی که خوندیم دیدیم که اهل سنت میگن ایمان کم و زیاد میشه نمیشه ایمان کم و زیاد میشه مرجعه گفتن ایمان کم و زیاد نمیشه آلبانی کجا گفت در چه کتابی گفت ایمان کم و زیاد نمیشه گفته بلکه همیشه در همه کتاباش میبینیم که بحث کم بودن یاد کنه ایمان میکنه چرا می سلسله صحیح سلسله صحیح اکثر مطالبش بحث اخلاق و ادبه که ایمان رو زیم و کتاب موضوعات نوشته کارت قرمز بشه با جلد قرمزش با خاطر چی به خاطر که ایمان رو کم میکنه ایمان رو ضعیف میکنه انسان رو منحرف میکنه نگاه بکنیم گفته امام احمد رحمه الله که امام خلال در سنتش کتاب از سنت جلد دوم صفحه 500 یک روایت از امام احمد میگه سوال میشه انه سئل عن من قال الايمان يزيد وينقص سوال میشه برای شخصی که میگه که ایمان کم و زیاد میشه آیا مرجعی هست چنین میگه احمد هذا بريء من الارجاء صاحب مذهب ابن شما حنبلی هستید ای سفر حوالی ای سلمان عوده ای وحید دیگه عبدالله سعد ای ملوی باری، ای حاتم شریف امامتون صاحب مذهب ما نگفتی صاحب امام صاحب مذهب میگه چی میگه سوال میشه کسی که میگه ایمان کم و زیاد میشه مرجعیه میگه نه خیر بلکه چی بری من الارجا، شخص بری هست این نقطه مفارقت اول دوما اهل سنت قبول دارن که استثناء در ایمان میشه جایز میشه، لیکن مرجعه مرجعه استثناء را در ایمان مطلقا قبول ندارن و حرامه چون ایمان یک هست اگر یک دیگه همش آیا آلبانی به این حرف قبول حرف را قبول میکنه خیر بلکه آلبانی استثناء را در حالات جایز میدونه همون طبق تفسیری که ما بودیم پس تا اینجا فرقی دیدید بین اهل سنت و آلبانی یا همون حرفی که اهل سنت زدن آلبانی زده همون حرف به عجلی و بجری هیچ یک حرف هم یک شکلی هم عوض نشد بومن. اهل سنت نقطه مفارقتشون با اهل بدعت از مرجعش نیست کفر با اعمال جوارح رخ میده با اعمال جوارح رخ میده سبحان الله بخونی سلسله ته خیلی جاها میبینید نه یک جا نه دو جا میبینید که آلبانی سوال میده از شخص در نوارهاش سوال میشن شخصی که قرآن رو پرد مؤمن هست یا نه میگه نه کافر به اجماع کافر شکی در کفرش نیست آیا این تکثیر بر حسب عمل دواره هست هست همچنین شخصی که هست در بحث نماز شخصی که زیر شمشیر گذاشته بشه نماز نخونه میگه نمیخونم بازم حکم کفرش میده و ارث و میراث ازش پس آلبانی قائل به تکفیر با اعمال جمهور هست یا هست چون ایمان کم زیاد میشه و ایمانم با اعمالم از علم و میرود ولی مرجعه گفتن اعمال جداگونه هست هیچ تأثیر در ایمان نداره فقط تا وقتی که استحلال نشده تا وقتی که سقف ما ندونیم که استحلال کردن اون حرام تا وقتی که ندونیم تکفیرش نمیکنیم قرآن فرض کنه، خوش به خدا برات بده تکفیرش نمیکنیم ما میگیم کافر، قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان. کفر بعد از ایمان صحابه که چیز مثل کارهایی که بالاخره همیه کردن و گفتن انجام ندادن چی گفتن اون نه که تازه مسلمان نگاهی مسلمان ها چه چه چه خیلی بزرگ بوده حالا میاد در بحث نماز استهزاء مکر به خدا خداوند غنیمت گرفتن دارم میخورن لا رو که عذر نیارید از بعد ایمان استهزا به دینه البانی غیر از این میگه که استهزا به دین مسخره احانت دین اهانت به دین غیر از این میگه که اینا کفره اینم نقطه مفارقت سوم علامه آلبانی با مرجعه چطور مرجع قبول میکنن که آلبانی جوز باشه چهارم آلبانی میگه گناه ایمان را کم میکنه گناه ایمان را کم میکنه های مرجع چی گفتن ایمان کم میشه یا گفتن ایمان ثابت ایمان ثابت و آلبانی میگه ایمان قول و عمله اهل سنت غیر از این گفتن کدام یک از این مرجعی که ما گفتیم گفتن که ایمان قول و عمله بحث نماز چیه الان ما بریم در بحث خود نماز این نماز چیه که اینها اینقدر بزرگش کردن مقدمه ای که علامه آلبانی شروع میکنه اول از بحث عظمت نماز و اینکه این نماز سبب میشه جهنمی بشه مرجع قائل بین که انسان با یک ترک یک عملی با ترک نماز یا گناه انجام دادن گناه انسان جهنمی میشه مرجع قبول ندارم و نمیپذیرن اینجوری فکری لیکن آلبانی میاد کتاب را چنین فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والتعب واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وقوله سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقول وقول جل شأن وقال جل شأنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر ذلك من آيات الايات الكريمات تقرع الآذان وتصك الأسماء وقد جاء حديث عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها عن عظيم الضنب عظيم الذنب الذي يتلبس به تارك الصلاة أو المتهاون بها أو المتخاذل عنها فقال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم على أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله قلت وإذا أهل القرآنية والنبوية اختلف الأئمة والعلماء في تكفير متعمد ترك الصلاة قال الإمام البغوي اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروض عمدا ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين تأخرت فلم سلام یاد كاتيك میکنه کسی إنكار جهد فارسية انکار نماز و هر از أركان اسلام نماز زكاة حج إنكار بکنه فارسية كافر إنكار بکنه لكن موضوع اختلاف کجاست موضوع اختلاف در چی؟ تهاون در سهلنگاری و در تنبلی یک شخص گاهی نماز بکنه و گاهی نماز نکنه آلبانی این کتاب به خاطر این نوشتن به خاطر اینکه اون شخص گناهکاری که داشته باشه که روزی وارد بهش خواهد شد که میتونه جز اونهایی باشه که نجات پیدا بکنن من حالا ادله ای که را در ادله میاره مناقشات رو من به طور خلاصه میارم گفته چه چیزی شروع میکنه با قول امام احمد ابن حنبل قال الامام المبجل احمد بن حنبل في وصيته النافعه لتلميذه الامام الحافظ مسدد بن مسرحل ولا يخرج الرجل رجلا من الاسلام شيء الا الشرك بالله العظيم او يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها شخصی از اسلام فريضة نمیشه مگر شرک یا رد فرائض خداوند فان تركها كسلا او تهاونا كان في مشيئته ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه کسی که از ما به کسالت و تنبلی درکش بکنه در مشیت خدا ان شاء عذبه و ان شاء عفا این تاریخ آية قرآنه الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اینم روایت از احمد لیکن سفر حوالی و جهل و جهالاتش مصره بر قول امامش سید خود که چل سالگی میگه من وارد اسلام شدم در هواپیما 40 سالگی و تا سالگی و نوشتم میاد کتابش ظاهرت الارجاء رو از اول تا آخرش سید خود قال الامام سید خود قال سید خود از اول تا آخرش میاد استدلال میکنه به قول سید خود بله آلبانی مرجعیه چون تارک سلا را از به کسل تکفیر نمیکنه پس بیا این قول امام احمد هم بیار اونجا در روایتی احمد هم مرجعی هست چرا قول امام احمد رو نمیداره در کتابش چرا چشماشون از این روایت پوشیده شده انصاف دوم محمد بها چیکار میکنید مجدد دولت عربی مجدد قرن دوازده در دوره رستنیه جلد اول حالا اون روایت قبلی احمد بگردی طبقات الحنابله جلد اول صفحه 13 طبقات الحنابله جلد اول صفحه 13 امام محمد بن عبد الوهاب التميمي در کتاب درر و جلد اول صفحه 70 سوال میشه انسان با چه چیزی کافر میشه و, جنگ جایز با آنها میگه امام احمد حنبل ارکان الاسلام خمسه أولها الشهادتان ثم الأركان الأربع إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قلنا وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها دیگه ارکان پنجانی اسلام اول شهادتین تا چهار تا ارکان اگر اقرار بکنه و ترک بکنه از باب تنبلی ما هر تن که با او میجنگیم می که تکفیرش نمیکنیم والعلماء اختلف كفر تارك الصلاة في كفر التارك لها كسلا غير الشهود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم هو ما هم تكفير من مقال بشهادته طب بيار سفر حوالي بيار يمكن هم بيار ترك القول محمد وهاب بس جربات بشت كرسي سيبهم مياد استدلال میکنه در تفسیر تاریخ سلالا استدلال میکنه ماشاءالله چقدر زیرک هست استدلال میکنم به این آیه فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ توبه آیه 11 میگه که خداوند شرط داشته در عقوبت بین ما و بین مشتکین نماز خوندن که اگر نخوند مؤمن نیست و برادر ای سفر حوالی به این آیه استدلال کرد کسی زکات نداد یک سال زکات مالش نداد تهاون حب مال تکفیرش میکنی یا نمیکنی اگر گفتی تکفیرش میکنم مبتدعی حرفی زدی چه از علما نشد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزکات فاخوانكم في الدين چرا فرق میگذاری بین نماز و بین زکات دلیل چیه همان حرفی که درباره زکات قائل میشی درباره نماز هم بزن چرا نمیزنی تو مبتدع میشی چون کسی نگفته روایت از احمد تکفیری میشه لیکن خدا من چیز دیگه میخواد برسه خدا من چیز دیگه میخواد دیگه اهل سنت از آیه چیزی دیگری را فهمیدن امام ابن عطیه میگه که تابو رجعوا عن حالهم والتوبة منهم تتضمن الایمان میگه تابو یعنی برگشتن به حالت اول اونهایی که مرتد شدن میگه نماز و زکات و اینا رو همه فل کردن اینها اگر برگردیدن دوباره به حالت اولشون شروع کردن به نماز خوندن برادرتون شروع کردن به زکات دادن برادرتون حق ندارید با آنها به جنگ کرد لیکن اگر انکار کردن حالا نوع انکار فرق میکنه جحود انکار کلی فرضیتش و بحث تحاوله اشخاصی که بکر رضی الله عنه باشد جنگ خاطر اشخاصی استحلال کرد اصلا زکات درستی تو نمیدیم و فلانه و اشخاصی از باب چی؟ از باب حرس و جوش برای مال شهوت تکبیرش کرد غنیمت گرفت ازشون از اونها برده و کنیز شما که حق میدونید انصافا بیاد فکر کنید امام تبری يقول جل شان فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمر أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وانا إلى طاعته واقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بالحدود أهلها وآتوا الزكاة المفروض أهلها فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به وهو الإسلام واضح لي اگر این مشرکین برگشتن اگر اومدن وارد اسلام شدن نماز خوندن زكاة دودان شرع, شرع را قبول کردن بحث قبولیه قبول کردن برادر اسلام قبول نکردن دشمن خدا و دشمن اسلام میشن پس بحث قبولیه یا بحث صحابه و این آیه یکی از ادله اصلیشون در تکفیر داره نواقض ایمان یکی از این تکفیری ها ظاهرت گفتم سفر حواری و دیگر کتاب حالا عبدالله سعد ملیباری و نمیدونم حاتم سری همه اینها که در این خندق خوارج قرار حالا نمیگم خارجی هست لكن وجه تشابه همون هم علامه ابن عثيمين يقول يريدون ان يكفروا الناس خان مردم رو تکفیر کنن بخوریم قسم میخورم به خدا انصافا اگر من دروغ بگم خود کتاب معالم فی الطریق را بخونید تفسیر ظلال ظلالش معالم في الطريق اسلام مسلمان في زمین نمیشه برسه خود هر چی روی زمینه هر مسلمان تکفیر چهارم حدیث حذیفه ابن نیمان دیگه سرد اونها دیگه فکر نکنم دیگه حالا این حدیث حذیفه که خواهد اومد احادیث بعدی خیلی از مسائل مهمی درش هست من در بحث بحثم تاریخ اصطلاح این بحث ایمان. ولی که حالا ببینیم این ادله که آلبانی بهش استدلال میکنه حق داره در عدم تکفیر تارک اصطلاح باب کسالت و تهاون یا نه حق داره نداره من این میخوام بگم حذیفه بن یمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نصدق في رواية حاكم تفتيش بيكونه ذهبی هم موافق گیری هم همچین ابن حجر هم همچین تصحیح میکنه حالا ببینید نگاه بکنید حق کینه میاد سفر حوالی در کتاب ظاهر ارجاع جلد دوم صفحه 758 میشه میگه میگه آل میگه آلبانی اینجا حدیث رو تحریف کرده میگه حتی لا ما صیام ولا صلاه این ولا صلاه اضافی آلبانی هست اضافی آلبانی آلبانی میخواد برای کتاب رو استثناء بکنه یا بخواد ضمن تارکین روزه و فلان قرار بده میگه بلاسالا آلمانی اضافه کرد بدبخت این نست روایت نست روایت ابن ماجه آدم یعنی آدم احمق نباشه که ندونه حدیث رو تحلیل کنه حمقا نمیدونم اسمش چی بذارم یعنی انسان تهمت بزنه بحثان بزنه به یک شخص با جهل و جهالت کسی که سنن ابن ماجه نمیشناسه نمیتونی برمیگردی این آلمانی حدیث از کجا آورده خب تحلیل گفتین که حدیث در کل رواه ابن ماجه حدیث شماره 4049 حاکم که چهارم در 470 خب برو بر بگرد نه آلبانی از جیب خودش اضافه کرده خیلی فایده بزرگی داره این حدیث را چیزی که استنباط میکنه ازش ابن از خود بن الیمان حالا مناقشش هست بین خودش شاگردش واضحه اسلام از بین میره یا که اسلام کمرنگ میشه تا جایی که مردم نه روزه میدونن چیه نه نماز میدونن چیه نه حج میدونن چیه نه صدقه میدونن چیه و تا جایی که قرآن از میان مردم برداشته میشه و آیه در زمین باقی نمیمونه تا اینکه عده از مردم طبق طوائف من الناس عده از مردم باقی میمونن شیخ الكبیر و العجوز زن و مرد پیر باقی میمونن و میگن میگن ادرکنا آباءنا على هذه الكلمه لا اله الا الله ما پدرانمون را به کلمه لا اله راه را دیدیم و نحن نقولها ما هم دیدیم این سوال میکنیم راستش ای به بدنشون میخونه لا اله الله حالا میاد چی میگه بچه پاسخ میده واضحه با لا اله الا الله نه نماز خوندن نه روزه گرفتن هیچی نمیدونن فقط میدونن لا اله قرآن هم نیست قرآن هم برداشت فقط میگن لا اله الا الله آیا آلمانی حق داره این انتظار کنی یا نه پنجم ادله ان الله لا يسر يفتى به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک رو خداوند نمیبخشه یکی ما دونش میبخشه شخصی میاد سوال میکنه یکی بین رجل و بین الصلاه بين بين الرجل والشرك ترك الصلاه فمن تركها فقط کن میاد بین این استدلال میکنه گفته علامه ابن قیم طلبه کفر عملیه کفر کفر عملیه میاد بحث انواع کفر خواهد اومد یکم بحث در اینجا بحث در اینجا که آیا این احادیث دلیل بر اینه که کسی که نماز را از سری رها کرد یک بار دو بار سه بار کافره از اسلام خارج ارث و میراث همیشه محرومه بحث در اینجا و بعدم استدلال میکنم از قول اون صحاب اون قول تابعی که میگه اصحاب چیزی را کفر نمیدونستن مگر ترک نماز اولا این شخص تابعی با چند نفر میاد همین تحلیل این حرفا میاد با چند نفر از صحابه ملاقات کرده این شخصی که این از تابعین که میاد روایت میکنه با پنج نفر از صحابه ملاقات کرده چطور میگه اصحاب رو کفر نمیدونستن مگر مگر نماز غیر از این بالفرض صحت همه اصحاب رو کفر نمیدونستن مگر نماز چرا کفری خیلی از چیزها رسول الله گفت من حلف به غیر الله فقط اشرا فقط کفر خب بگید کسی قسم به غیر خدا خورده کافره بگید چرا نمیگید نه میگید کفر کفر عملی و کفر عملی انسان چیه جز کفر اصغر انسان از امت خارج نمیشه چرا در قسم به غیر خدا کفر عملی چرا در باب نماز نمی حالا دیگر مسائل رو نمیدونم ادامه بدم یا آخرین حدیثی که من امروز میگم در وجه استدلال میگه سارا که نماز آخر نیست حالا خودتون منصفانه نگاه کن روى الإمام معمر بن راشد الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص, إذا خلص, إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفس بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم لإخوانهم الذين أدخلوا النار. يجب إيه مؤمنان رها پیدا میکنن از جهنم این قسم میکنم اون کسی جانم در دست بود مجادله شما با یک از برادران خودتون در حق دنیا شدیدتر از مجادله بندگان مؤمنی که نجات پیدا کردن با خداوند این در دنیا دو شخص با هم مجادله بکنن هیچ وقت به پای اون شخصی که در جلو خدا ایستاده میخواد برادرش نجات پیدا نمیرسه قالو یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار میگه برادران ما بودن نماز میخوندن روزه میگرفتن حج میرفتن جهاد میکردن وارد جهنمشون کردیم قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم برید اخراجشون بکنید خارجشون بکنید بیرونشون کنید از جهنم فيأتونهم فيعرفونهم بصور لا تاكلوا النار صورا لم تغش الوجه فمنهم من أخذته النار إلى أن صفت قميان صورتشون سوزانده نشده میان اونها را بیرون میکشن و من هم من اخذت اخذته الى کعبه بعضی هاشون آتش تا ساق پاشون بعضی تا کعبه پاشون فیخرجون منها بشرا کثیرا تعداد بسیاری از بشر خارج فیقول ربنا قد اخرجنا من امرتنا اونهایی که در سفر خارج کرد قال ثم يعود فیتکلمون فیقول اخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان بازم میان از خدا میخوان که بازم عده دیگری رو خارج کنند بعد خداوند دستور میده که اونهایی که یک مثقالی ذره کوچیک از ایمان در قلبشون بود نجاتشون بدید بیرونشون بیارید فيخرج فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها احدا مما امرتنا کسانی که ما دستور دادی کسی دیگه باقی نمونده اونهایی که گفتید بیرون آوردید ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلب وزن نصف دينار فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا وذن ميون كفرك النسب دينارا وذن خرج حتى يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا کوچکترین ذره کسی که در قلبش باشه اینو بیارید قال ابو سعيد فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية وبرنا نداره این ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وإن یعنی تا سوره چه خداوند به هیچ کس یک ذره مثالی هم ظلم نمیکنه و کسی که حسنه ای را انجام بده بارها و بارها اضافهش میکنه قال فيقولون ربنا قد اخرجنا من من امرتنا فلم يبقى في النار احد فيه خير يكم خير نش باشه قال ثم يقول شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين ملائكة شفاعات كذا الأنبياء وشفعت كذا المؤمنين وشفعت كذا لقي أرحم الراحمين قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضة أبدي رمي قبضة يلد قبضة ناسا لم يعمل في الله خيرا قط مردمی که یک کار خیر را انجام ندادند درسته استثناء غیر از حالتین چون باید مؤمن باشه که نجات بده چون ان الله لا یغفر ان یشرک به میخواد نجات پیدا بکنه لم یعمل لله لله برای خدا هیچ کار خیری جالب گفته برای خودش نجات پیدا بکنه لیکن برای خدا نماز خونده این لغت عربی رو به من واضح بکنید لم یعملوا خیرا لم یعمل لله خیرا قط قط عربية نیت يعني. هرجز بە هيج وقت وە حديث الرسول قال بيخوي أربعين غاد بكنه بخاطر إنك شما بيش نجي مرجعي بخاطر كي رواية أحمد حنبل قد احترقوا حتى صاروا حمما قال فيؤتى بهم إلى ماء قال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلا الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض مثل یک یونجه مثل یک درخت یک چیزی که یک خانه سبزی که می روی زیر آفتاب قرار میگیره سبز میشه و اونی که آفتاب بهش نمیرسه سفید میشه که همینطور اینها یک دونه که سبز میشه اینها هم سبز میشن وارد یک رودی میشن بعد اونها به اون رود زندگی میرسن و خداوند والفرس دندمي كذا قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله ليش هم كانوا عتقاء هذا الصديقان القدمان قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيت ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه فيقول أهل فيقول أهل أهل أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه به غیر عمل عمل عملو هیچ عملی را انجام ندادن نه سفر حوالی میاد در میاد دیگه کسی این که بله در در ظاهرت الارشاد دو اون هفته، یه این که نه مقصد اینه که شهادتون رو گفتن نمازش هم خوندن این استثنا میشه به اون حادیث یعنی آدم دیگه اینقدر مکابرت با حق حدیث یعنی يعني شما میاد میگید ما سلفی هستیم عقیدمون اهل سنت رد بر اشاعری میگید میگید تعبیر میکنن به خدا اگر این تعبیر نیست چه تعبیره اگر این تعبیر نیست چه تعبیر این تعبیر نیست لم يعملوا خيرا قط ادخلهم الجنه بغير عمل عملوا بغير عمل هیچ عمل لما عمل یا عمل ولا خيرا قدموا خيرا ما انجم نددا قال فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالم قال فيقولون فإن لكم عندي أفضل منه فيقول ربنا وما أفضل من ذلك قال فيقول رضاؤكم رضائي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا في تشكيك ولا في دار حتى تشكيك ولا في دار معناش نمیدونم فردا جواب خدا را چی میخوام بدن ادله زیاده رو من تو بحث ادله رو ذکر کنم که علامه آلبانی در در حکم خدا رو میاره ادله زیاده لیکن ان شاء الله جلسات بعدی بحث بیشتر در بحث جنس عمل باز سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده